Giydim beyazları düştüm yollara Ya Rab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Nice aşıkların ne güzeldir yaram Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe'ye can başlar buğulu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Uçsuz bucaksız çölleri aşarak Lebbek sedaları ile coşarak Nurlu Beytullah'a doğru koşarak ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Nurlu Beytullah'a koşarak Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe heyecan başlar Bu gözlerden süzülür yaşlar Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Öyle bir hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Rabbim görmek isteyen herkese nasip etsin. Amin. Amin. Cümle dualarınıza sağlık.